بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد خب اکنون کنس نور را آغاز میکنیم از این کتاب مبارک از رساله نواقض الاسلام رساله در شکرانده های اسلام از شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله که سال 100 15 تولد شدن 1115 تولد شدن و سال 1206 از دنیا گذاشتن امام مجدد خب کتاب های شیخ محمد ابن و رحمه الله خیلی کتاب های مهم است زیرا در موضوع های مهم موضوع عقیده موضوع توحید و آنچه که مخالف توحید است از شرک و بیان او بنابر خیلی رساله های خوب داره و کتاب هاش هم در بابش در باب توحید و اینوای مثل کتاب های شیخ محمد ابن الوهاب در حقیقت تا عصر شیخ محمد ابن عبدالوهاب نبود زیرا که کتاب مخصوص در باب توحید توحید الوهیت و اون که را نقض میکنه میشکنه یا اون که کمال او را کم میکنه ناقص میکنه مثل کتاب توحید و همچنین رد چون شبهات مشرک ها و قبری ها مثل کتاب کشف شبهات و هر حال این رساله سرمی کردگی من رساله در نواقض اسلام است خب پیشتکی نواقض جمع ناقض هست اسم فقدا ینقض معنی فاسد کردن یا شکستن میگن نواقض اسلام یعنی شکننده های اسلام خب پیش از نواقض اسلام رو بیان کردن چند قایده مهم است قایده اول اینکه انسان به اله بس تلفظ کرده شهادتین در اسلام داخل می شود هر انسانی که به اختیار خود شهادتین را تلفظ کرد این شخص مسلمان است و در اسلام داخل شده است و احکام مسلمان ها را می گیره آیا لا اله الا الله گفتن آیا باز بعد او که انسان داخل شد آیا از او خارج می شود بله بچی و به شدن شکننده از شکرنده های لا اله الا الله بنابر نواقض لا اله الا الله همون نواقض اسلام هست ایمان باز همون نواقض اسلام هست زیرا وقتی ایمان آدم شکست و از دین ایمان که برآمد یعنی گویا از اسلام برامده. شکرنده های دین یا شکننده های لا اله الا الله یا شکرنده های اسلام همه این یک چیز هست خب آیا نواقض عددی معین دارند نه بلکه خیلی نواقض ها شکننده ها خیلی زیاد هستند خب قاعده اول همین که هر کی در اسلام داخل شد و اگر رفت و ناقضی شکننده از شکننده های اسلام بعد از توافیر بعد از پیدا شدن شرط ها و دور بودن دور شدن موانع ها انسان اگر رفت ناقض از نواقض مرتکب شود انجام تی انسان از دین میبراید لکن بعد از چی بعد از پیدا شدن شرط ها در این شخص یعنی مثلا شرط هایی که اهل علم ذکر دی اول علم هست یعنی دانستن که همه چیز کننده است باشه یعنی بدونه که در شریعت حرام و درست نیست یا بدونه همین که است و کفر است باز گفت یا اینکه عمل کرد در این حالت از اسلامی که شهادتایی که تلفظ کرد گوی او را شکست و نقض کرد یکم علم است یعنی دانستن دیویم این که باید به با اختیارش گفته باشه که به با اختیارش همیشه که کفر کرده باشه عکسش مانعش اکراه می شود اگر افتو انسانی را مجبور کردن به سخن کفری یا عمل کفری در حقیقت اکراه اعتباری بود اگر انجا انجام داد کشته میشد یا خیلی شکنجه سخت میشد در این حالت با که که در ظاهر کافرها را موافقت کرده در بالا ولیکن باید دلش باید باطینش پر از ایمان باشد و در او باید با دل راضی نشود با دل موافقت نکنه این میگن اختیار داشتن عکسش مکره و مجبور بودن خب سیوم نواقض سیوم چیزی که باید انسان داشته باشه باید انسان قصد داشته باشه قصد چی قصد همه عمل یا قصد همه سخن نه اینکه مثلا کفر قصد کنه که قصد کنه زیرا هیچ کس کافر شدن و مشرک شدن قصد نمیکنه لیکن باید قصد کنه چی یکنون انسانی که خطا نه خطا عکس قصد یعنی خطا یا سهوا یا سخن گفت اما اگر رفت و دلش که میشه کفری است و گفت انسان کافر میشه اگر چه خودش کفر را هم که نخواه اینه میگن مانع دیگر این خطا کردن یا فراموشن و همچنین یکی از مانع های دیگر تعویل هست که به شرطی که تعویل اعتبار باشه اعتبار داشته باشه انسانی اگر رفت و عالی چیزی را حلال گفت در حالی که کفر لیکن به تعویل به یگام حدیث یا آیت تکیه کرد یا فکر که همین آیت یا حدیث به همین چیز الله بکنه این عالم هم کافر نمیشه و یکی از مانع ها همچنین جهل هست یعنی ندانستن در جهلی که حقیقتا جاهل باشه نمیدونسته باشه این شخص هم معذور, هست زیرا جهل جهل نادانی به مانند خطا و فراموشی هست از جهتی از جهت اینکه هر دو عذر هست و هر دو ناآگاه هست یعنی هر دو خبر هست چی خطاکار باشه فراموش چی جهل و نادانی باشد به شرطی که حکم شریعت در او رسیدگی نباشه خوب اکنون در باب جهل کدام جاهل اعتبار داره و که جهل در کدام باب است همین یک شخص مسلمان یک شخص مسلمان که مسلمان در حقیقت با یقین در اسلام صحیح در اسلام داخل شده اگر رفتم در اسلام داخل نشده باشه مثل رافیزی ها دینی تحریف شدگی مثل عیلی ها مثل غلات اتحادی و وحدت وجود که خالق را مخلوق مخلوق را خالق میگویند اونها تمام اونها در اسلام او را دینشان که اسلام نیست به وقت آنها، اونها عذر ندارن خب هر نفر که در اسلام اسلام صحیح در اسلام عام در قرآن و سنتی که در میکنه اگر رفت و در اسلام داخل شد شهادتین تلفظ کرد و معنای عام شمید دانست که عبادت غیر الله درست نیست مسلمان که در اسلام داخل شد با یقین از روی ندانستن در قد نمیدانستن در مفردی از مفردات نواقض یعنی در یکی از ناقضها نه که دینش همش مبدی بر کفر باشه مثل رافضی ها و مثل مثلا باطنی ها و مثل ها نه بلکه توحید داره نماز و روزه و حج یعنی دینی صحیح هست دینی عامده هست و فقط نمیدونه که همین ناقض هست مثل نظری به غیر الله ذبح به غیر الله استغاثه یاردم و کمک طلب کردن از غیر الله همین چیز را نمیدانه که شرک است مسلمانی که با یقین مسلمانی ثابت است و در یکی از شرک ها از روی نداشتن واقع شد این شخص هم معذور هست و کافر گفته نمیشه اگر بعد از اقامه حجت اقامه حجت یعنی چی یعنی رسانیدن دلیل شرعی برای حرام بودن یا شرک و کفر بودن همین عال یعنی مثلا انسان انسان ذبح ندانست که شرک است یا که نمیدونه اصلاح حرام حرامه در شریعت اسلامی اگر افسو انجام داد این آدم معذور است به این معنا که کافر گفته نمیشه مشرک گفته نمیشه مگر بعد بیان شدن برای خب، قایده همینه قایده یکم کمی بود که آیا انسان از دین میبراید بله لا اله کلمه بزرگ است و لکن اگر افس ناقض کننده از شکننده های لا اله الا بعد انجام شدن شرط ها که عالم باشه اختیار داشته باشه قصد نه یعنی مثلا خطا فراموش باشه و موانع در او دیده نشه مثل جهل و اکراه و خطا فراموشی به اختیار باشه در این حالت دنبال از اسلام خارج می شود بعضی از گروه میگن که پیروای داوود ابن جنجیسش میگن این کس میگه که کسی لا... که بعضی از صوفیان همین عقیده را دارن که هر کی لا اله الا الله گفت دیگر از اسلام نمیبره لا اله الا الله گفت میگه دیگر شرک و کفر بعدی دیگه ضرر نمیکرد این مذهبی باطل است و عالم ها این طایفه را رد دادند و بیان کردن گمراهی و ضلالت شدند خب این یک قاعده بود که انسان آیا مسلمان آیا کافر از دین میبراید کافر میشه بله کافر میشه می شود این مسلمان فاسق میشه مبتدع میشه سنی علی شد با مبتدع شد اینها صفت های هستند که شرط هاش بالای انسان در واقع میشه یکم قایده قایده دیوم قایده دیوم آیا شخص معین یا شخص معین به خود احتیاط به شرط ها داره بله شخص معین یعنی در شریعت اسلامی برای کفر شدن به خود شرط ها داره بله خود شرط ها داره چرا زیرا که حکم اسلامی دلیل قرآن و حدیث دلت به این شرط ها میکنه که آلم ها بگن یک قاعده تیلایی که اهل سنت گذاشته است بین تکفیر بین تکفیر نوع یعنی همین کار کفر است یا که تکفیر عامش میگن کسی زنا را حلال بگه کفر میشه کسی عرق را خمر را حلال بگه کفر میشه کسی سجده به غیر الله کنه کفر میشه اینا میگن تکفیر نوع یا تکفیر عامش میگن اما تکفیر معین یا تکفیر شخص معین یا تکفیر نوع تکفیر عین احتیاج به چیز داره این احتیاج به ها داره برای فرق گذاشتن بین کفر نوع و کفر عین و بعد از قایده دیگری که در این مهم است احکام دنیا را بالاش جاری کردن یعنی شخصی که مرتد شد کی حد را در بالاش جاری میکنه آیا هر یه آدم شنیدگی یا این که مثلا محکمه اسلامی یا حاکم و سلطان بله، اهل سنت و جماعت کتاب های فقهی هم هست که ایجاد کننده حدها که یکی این حد حد ردت است. یعنی کسی که مرتد شد بنابراین کسی که در اسلام داخل شد اسلام صحیح در اسلام داخل شد و بعد از او ناقضی از نواقض کننده از شکنده ها را مرتکب شد این را مرتد میگویند مرتد یعنی کسی که بازگشته است از اسلام ردت معناش همینه بازگرداننده از اسلام و کفر خوب شخصی معین اگر تو مرتد شد کی حد در بالاش جاری میکنن این خاص حاکم یا سلطان یا محکمه اسلامی هست تنها همو حق دارن یک کس حق نداره که مثلا یک کس مرتد شد کلی او بگیره چرا زیرا که پیامبر در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم تنها پیامبر و اصحاب و اینها مثلا همه حدها را جاری میکردن و در طول عمر امت اسلامی هم حاکم ها و محکم ها این کار را میکرد اما هر یک شخص خود را حاکم یا قاضی نمی تراشید خوب پایده بعدی مهم هم این که انسان به خاطر همین وقتی که نواقض اسلام به خود نواقض ها داشته باشه شکننده ها و انسان ضرور است که این را تعلیم بگیره به خاطر چی تا اینکه در او واقع نشوه و واجب است براش تعلیم گرفتن توحید و عکس او که شناختن شرک و کفر واجب ترین واجب است بله از نماز و روزه و از حج ده این دانستن توحید توحید و همچنین شرک اینا دانستنش به حد مهمه زیرا انسان تو هزار اعمال صالح کنه در شرک و کفر واقع بعد از دانستن دیگه روزه و حج و زکات و این اعمال صالح انجام دادگی سالانش 70 ساله و 80 سالش دیگه فایده نمیکنه خب خیلی چنانه که مثلا انسان طهارت کرد وضو گرفت که خوب است تارت لیکن خود تارت باش شکننده ها داره یعنی مثلا انسان تارت کرد و مثلا باز پیشاو کرد او تارت کرده کنه؟ یا انسان نماز خواند و لیکن به تارت نماز خواند این تو در رکوع و سجود اگر خوب تسبیح و تسبیح ها هم که بگوید قرائت طولانی هم که در نماز کنه نمازی به تارت قبول نیسته رنگ همین انسانی که در نواقض واقع شد گویا که شکننده از شکننده های تارت یا شکننده از شکننده های نماز که این اصلش تارت داشتن رنگ میره برای خاطر همین برای انسان خوب است که نواقض یاد بگیرم نواقض کنون عدد معین دارن نه البته شیخ ذکر میکنه به خاطر مهمترین نواقض ذکر میکنه نه اینکه همه نواقض ده نه بلکه نواقض گوناگون میشن چون که مثلا ایمان قیبه همچنین کفر هم میشه به زبان باشه مثل بدگویی الله یا رسول یا دین یا قرآن یا حدیث های پیامبر صلی الله علیه وسلم یا شعارهای اسلام و وقتی همین نواقص عدد معین نداره یک انسان یک سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم بدگویی کنه مسخره کنه میشه کافیر به زبانش خوب اینا میگن کفری قولی به زبان و کفر میشه اعتقادی عقیده کردن مثل مثلا از غیری الله مثل الله بترسه یا کمک تکه و غیر توکل غیر الله کنه به دلش یا اینکه مثلا مثل همین چیزی که طالب کفر دل قطعی است خب، و همچنین کفر می شود عملی عملا مثل انسان مثلا قرآن را تایپا کرد مثلا یا اینکه مثلا در پیش بود و یا که قبر سجده کرد کفر عملی چیز که عملی آیا بر خاطر همین نواقض یا که شکرهای اسلام و همین سه چیز می شود گاهی به عمل است عمل اگرچه دیلم بگم مثلا ما به دیلم راضی هم نیستم ولی به اختیار خود پیش بود سجده کرد یا قرآن را یا قرآن را زیر پا کرد به حالت بشود کفر یا همین قدی خب می شود دی عمل دلی یعنی کفری که به دیل واقع می شود اما باطن قطعی میشه توکل کردن به غیر الله یا به دل به دیدن الله و رسول یا شعارهای اسلام مثل کعبه و نماز و روزه و احکام دین اسلامی خب همچین زبان خطیر بیدا بخاطر همین خاطر این قاعده ها نواقض اسلام نمیتونه که در عدد معین گویی بیدا بخاطر همین بعضی عالم ها حتی نواقض اسلام را زیاده از 400 تا میگن زیاده از 400 نواقض است چرا زیرا که هر یک چیز خود چی نواقض داره اگر مثلا انسان یک حرف قرآن انکار کنه میشه کافی حرف ثابت شد سوره آیت ثابت در قرآن هست پیامبر صلی الله علیه و سلم متواتر روایت کرده یا اینکه از پیامبر صلی الله علیه و سلام انکار کرد آیت سوره را میشه همچنین احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را هم یه حدیث را انکار کنه یا به یه حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم مسخره کنه میشه کافر به خاطر همین نمیشه که نواقض اسلام همشه در یک عدد معین گرفت و او را اذیت کرد بلکه چی قاعده های کلی انسان میگیره و به او عمل میکنه خوب اکنون که درس را یک کتاب آغاز میکنیم از این سبب میگوید که شیخ محمد رحمه الله میگوید اول بسم الله الرحمن الرحیم قال شیخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض عشرة نواقض اگر افتو غیر منصرف شدیم خوب بدان میگوید که نواقض اسلام ده تا هست شکننده های اسلام بدان یعنی دلالت با میکنه آگاه و تنبیه که تنبیه است آگاه کردن که برای انسان واجب است که بدانه واجب است که بدانه که شکننده های ناقص جمع ناقص است اسم فاعل آن شکننده شکننده های اسلام اسلام شکننده واقع جمع ناقص شکننده فاسد کننده نابود سازنده خوب شکننده های اسلام اسلام همون استسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله یعنی تسلیم شده به الله سبحانه و تعالی از روی یگانگی او را عبادت کردن و فرمان برداری او و بیزار بودن و خلاص شدن از شرک و اهل شرک خب عشرات نواقض یعنی ده تا ناقض است ده تا یعنی مقصود اینجا ده نواقض یعنی همون نواقض هایی که و مهم و در زمان ایشان منتشر بودن ایشان همون را ذکر میکرد بیدان میگد آگاه تنبیه و آگاه هست که برای هر انسان وجب است که کار بدعت ها را بداند چرا تا اینکه در او واقع شود انسانی که نداند بدی را شر را اگر نداند شاید در شر در بدی واقع شد در حالی که نمیداند بعضی از شعرا میگد شر را بدی را یاد گرفتم نه به خاطر پیروی بلکه برای تا اینکه خود را از او حفظ کنم خود را از او نگه بدارم اولو خب، الاول فی في عباده الله اولین شکننده اسلام که خیلی شکننده بزرگ است این شرکی در عبادت الله سبحانه تعالی هست شرک آوردن شریک آوردن در عبادت کردن الله اگه عبادت چی است عبادت هر آنچه که الله دوست میداره و میپسنده خواه خب عمل خواه خب عبادت ظاهری باشه خواه خب دینی مثل نماز روزه و حج و زکات و مثل دعا و نزد و ذبح و, همچنین عبادت هایی که الله سبحانه تعالی امر کرده است و تنها برای من صرف تا ذکر که است استعانت و یاردم گرفتن و استغافت و تاکل کردن و و پناه بردن و و غیر از انواع عبادت هایی که خیلی بسیار هستند همه اینها را باید تنها برای الله صرف کرده شود همین بنابر شریک آوردن همراه الله کسی را در عبادت ها خواندن و شریک ساختن این یکی از بزرگترین شکننده اسلام است یعنی یکی از بزرگترین شرک در شرک خیلی خیلی گناه بد است بلکه بزرگترین گناه است که دو دیگه گناه بزرگ نیست برای چی وقتی که انسان از دنیا از دین میبراید از دین خارج میشود انسان رو بالکل نامسلمان میکنه کافر میسازه خب اکنون بعد در بدو خطر شرک شیخ محمد دو آیت را ذکر میکنه که الله سبحانه و تعالی قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء الله سبحانه تعالی میفرماید هر آینه الله لا يغفر بتحقيق الله سبحانه وتعالى مغفرت نمي نمیبخشه ایوش را به این شریک آورده شود به او شریک را الله نمیخواهد شريك را الله شريك آوردن را نمیبخشه چرا زیرا الله احتياج بشريك شریک ندارد الله بنياز و به نیاز و به غنی و بای هست از شریک آوردن این الله لا یغفر یشرک به الله نمی بخشد شریک آوردن به او را و یغفر ما دون کلمه لمن یشاء همه بخشد الله آن گناهی را که کمتر از شرک است برای هر که یعنی از گناه های کبیره که انسان را از دین نمی براره اگر افتاد در این گناه ها واقع شد انسان مثل زنا و دزدی و غیبت و دروغگویی و خیانت و دیکارهایی که گناه های کبیرش میگوین و لیکن از دین آدم را بیرون نمیکنن این انسان مرتکب شوندش یعنی گناه ها را مرتکب شوندش تحت مشیعت الله دست یعنی تحت اراده الله ده اگر بخواه او را عوف میکنه و اگر بخواه او را عذاب میکنه بنابر الله میگه و یغفر ما دون ذلك و میبخشد الله آنچه را که کمتر از شرک و کفر است مثل زنا و دروغگویی و دزدی و این وای لیکن لی یشاء برای هر کی که بخواه یعنی هر کی از دنیا بعد از واقع شده در گناه های کبیره و به توبه از دنیا که گذشت این انسان تحت مشیعت یعنی تحت اراده الله سبحانه تعالی هست اما کسی که شرک از دنیا گذشت توبه نکرده این انسان حتما جاویدان همیشه در دوزخ است یکی از بدی شرک بود است اینکه الله او را نبخشه ادبنا الله سبحانه وتعالى وقال قال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله سبحانه وتعالى قد حرم بتحقيق هلك الشريك بالله ميرا شرك بالله ميرا بس بتحقيق الله سبحانه وتعالى حرام کرد براي او جنة را و جایگاه او آتش جهنم حرم و مأواه مأواه جایگاه جای قرار گیریش و مال للظالمین من انصار و الله سبحانه تعالی میگد حقاینا ظالم ها کمک کننده ندارند مشرک ها از ظالمان هستند مشرک ها ظالمین هستند زیرا این الشرک ظلم عظیم الله سبحانه تعالی لقمان حکایتا از لقمان میگد این الشرک ظلم عظیم این شرک بزرگترین ظلم هست ظلم گذاشتن چیز در غیر جاشه بنابر شریک آوردن این بزرگترین ظلم هست و خاطر شرک باید با همراه الله آورده نشود خب در این جنت برای که شرک الله میارد جنت براش حرام است حرام یعنی هرگز مشرک و کافر جنت داخل نمیشوند او بعدها میگن نصارا یهود زردشت هم خوب کنن عمل صالح کنن جنت میروند این خلاف قرآن و سنت هست زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر هر یهودی و هر نصرانی که مرا میشنوه و به من ایمان نمیاره از اهل دوزخ است و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میگه لا يدخل الجنه الا نفس مؤمن داخل جنت نمیشه مگر شخص مسلمان بنابر یهودی نصرانی بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل جنت نمیشه و یعنی کافر و مشرک است و جایگاه مشرک آتش جهنم است دوزخ است همیشه و عبد آبدین دهر داهرین مؤقت نیست خوب و منه و شیخ میگوید و منه الذبح لغیر الله کما یذبح للجن او للقبر و یکی از شرک بعضی از شرک اکنون و شرک بسیار یکی بعضش ذبح کردن به غیر الله یک انسان به نام الله ذبح کرد به نام عیسی هست یا به نام عبد قادر جیلانی هست یا به نام حسین است یا به نام پیری کدام پیرش است این انسان می شود مشرک ذکر کردن به غیر الله خواه برای نبی باشه نبی صالحه یا برای ملائکه باشه یا برای انسانی وی باشه یا برای سنگ و کلوخ باشه درخته به هر حال این شرک است خواه به نام او را ذکر کنه بگیره مثلا به نام حسین تذبح کنه یا برای بزرگ شدن و نزدیک شدن به او هم ذبح کنه همینه بسم الله میگو نیت تقرب و نزدیک شدن عبادت کردن مثلا حسین است این هم شرک است بنابر باید در ذبح یکون تنها باید به نام الله ذبح شوه بسم الله به نام الله طاقه دوم باید برای الله ذبح کرده شوه نه برای قبر نه برای تعظیم شخص خود خب. یک با ذبح کردن به غیر الله مثل کسی که ذبح کنه برای جن برای ذبح کردن برای جین تا اینکه او را آزار نتیه یا اینکه از این خانه بیرون شود گفته یا اینکه او را کمک کنه مثل بعضی جادوگرها و ساحرها میکنن یا بعضی از انسان ها میکنه که مثلا خانه ای را نکرد یا ماشین خرید یا ذبح میکنه تا اینکه همون جین ها گویا که دیگر آزار نتیان و از این خانه بیرون شوند دیگر در این خانه نمانند نظر عوام اعتقاد بعضی عوام اعتقاد داره که گویا خانه ای که خالی است رو جن ها زندگی بکنه این غلط است خطا هست خب کما یذبح الجن مثل کسی که ذبح برای جن کنه جن ها شیطان ها او قبر یا برای قبر برای قبر ها که این قبور ها هستند ذبح هاشون غالبا برای قبر ها هست در پیش قبر ها قبر القادر جیلانی و دیگر قبر هایی که قبر بدوی و در همه کشور ها هست که ذبح برای ها میکنن این هم یکی از شیکی بزرگی هست که الله سبحانه و تعالی او و ای صاحبش اگر رفت توبه نکنه جاویدان و همیشه در دوزخ است احکام مرتمین است که زنش طلاق میشوه و او را سلام دادن او دوست نیست نماز قبول نشوه و در قبرستان مسلمان ها گور کرده نمیشه و جنت اصلا نمیره و نماز جنازه خوانده و همیشه جاویدان در دوزخ است و نسبت زن و فرزندش دخترهاش ولایت و ولی شده نمیتونه، زیرا کافر بالای مسلمان دوری شده نمیتونه و دیگر احکام خطرناکی که برای شخصی کافر دارد و برای تکفیر کرده هم باید انسان احتیاط کنه انسان گفتیم انسان کافر میشه بله فقط بعد از بیان و بعد از رسانیدن حجت رسالی برای چی برای کی کافر میشه؟ وقتی آیت یا حدیث یا حکم شریعت رسید و قبول نکرد بپرواگی کرد این حالت ده کافر میشود خب یکم نواقص اشترک است اکو دیگه ذبح غیر الله نظر غیر الله دعای غیر الله خب خلاصه به دیگر همه چیزهایی که دیگری که در شرک داخل است خب ثانی دیم نواقص اسلام من جعل بینه و بین الله و و يدعوهم و ويتوكل عليهم کفر اجماعا دیوم که هر دیوم ناقض شکننده اسلام هر که در بین خود و بین الله واسطه قرار تیه واسطه شرکی که نوع از انواع عبادت او حرف کنه تا اینکه او را به الله نزدیک کنه این واسطه شرکی واسطه شرکی واسطه همون مشرکایی که میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونه الى الله زلفا ما الله تو عزا اینها رو نمیپرستیم مگر اینکه ما را نزدیک کنه به الله نزدیک کردنی خوب و همچنین میگفتن و عبدون من دون الله الله میگه عبادت میکنن کسانی که غیر الله هست فایده و ضررش نمیرسه و میقولون هؤلاء الشفعاء عند الله اونها شفاعت کننده های ما هستند در نزد الله سبحانه تعالی انا من خیل شافع قرار شفاعت کننده قرار دادن و همچنین واسطه و بینک در قرار دادن که برای او عبادت را صرف کنه انسان هم کافر و مشرک می شود یکی از شرک ها واسطه های شرکی قرار دادن یعنی شخص را ملائکه را پیغمبر را سنگ را تخته را درخت را واسطه قرار میتیه و عبادت را برای این ها صرف میکنه و او را به الله نزدیک نه این میگن چی؟ این میگن شرک مؤلف میگد یدعوهم واسطه های قرار میته که دعا میکنن این واسطه را مثل مثلا یا حسین ای حسین گفته یا ملائکه را یا پیغمبر را یا ولی را یدعوهم دعا میکنه میخونه فریاد میکنه و یسالهم سوال میکنه اگر افت چیزی که خواه فرزند خواه و شفای خواه برای بیمارش او را بپرسه بقیه از الله بپرسه که الله سبحانه تعالی ثلث شب ده سیاق شب ده الله سبحانه تعالی در سیاق شب آخری شب الله نازل میشه میگه هل من سائل آیا هر پرسنده سوال کننده ای هست که سوال او را و مند هست که حاجت یجمند هست که حاجت او را برقرار کنم و یسالهم سوال کردن یعنی که غیر الله سوال کنه در آن که تنها الله داد میتونه مثل فرزند مثل شفا مثل نصرت و کمکی که خاص الله سبحانه و تعالی هست توکل علیهم هر کی توکل کنه به این واسطه ها توکل کردن اعتماد کردن اعتماد به قبر یا به تومار یا به سنگ یا به چیزهایی که مردم در حتی به پاپوشی ها تکیه میکنن یا به رقم پنج و دیگر شیهایی که مردم دارن توکل و تکیه به میکنن کفر اجماعا به اجماع عالم ها کافر میشود بله این هر یک کتاب های فقهی باب ردت یعنی باب مرتد شدن هست باب مرتد شدن هست که هر انسان اگر چیزها را انجام تیا کافر میشه در کتاب فقه حنفی هم شافعی هم مالکی هم در تمام کتاب فقی هست که کسی اگر رفت شرکی به الله بیاره ذبح به غیر الله کند یا بدگویی الله کند یا پیغمبر را بکشه قتل کند یا پیغمبر را بدگویی کند قرآن را بسوزانه و تیپا کند نواقض ها را از شرک سر کرده و نواقض از دین میبرانه فقها ذکر میکنند در کتاب های فقه در این مسئله اجماع است که هیچ عالمی از علمای مسلمان اهل سنت اختلاف نداره که شرک و انسان از دین میبره انسان به شرک و ذبح کردن و طلب کردن حاجت و قضا از غیر الله که غیر الله قادر نیست به او انسان کافر می خب ثالثو سەیۆمشی کەرەندەی اسلام چی هەست ئێنا خێلی قۆیدەی مهمە کە هەبی قۆیدەی سەی ئێنا شەیخ محمد رحمه الله از ئەس قۆزعیاز آه، گرفتگی از قازعیاز رحمه الله در کتاب شفا و دیگه کتاب ذکر کرده است این قاعده چی است قاعده من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صح مذهبه كفر این خاطر اصلا در آخر ذکر میکرد در بهتر بود بخاطر خاطر بعد از ذکر نواقی است خب به هر حال این شیخ قاضی عیاض که اصلش همین قایده است پیش از اونم بعضی علم ها ذکر کرده است لیکن همین قایده را به همین لفظ قاضی عیاض یک از علم های بزرگ تقریبا در عصر 5 یا 6 باشه الله اعلم همون شخص پیش از ابن عبدالوهاب رحمه الله 500 سال پیش همین قایده را ذکر میکنه و در بعضی کتاب هم این قاعده هست که من لم یکفر المشرکی هر کی کافر نگوید تکفیر نه مشرکا را او شک فی کفر یا شک نه کفر مشرکا او صحح مذهبهم یا که تصحیح صحیح بدون مذهب اونها را کافر می شود خب اگر نقل از قاضی قاضعیاز چی است قاضعیاز میگه هر که بغیر دین اسلام مثل دین یهودیت و نصرانیت و مجوسیت یا غیر این دین های از غیر دین اسلام هر که دینداری کنه کافر و مشرک است و هر کی او را مشرک و کافر ندانه و شک کنه یا این دین را مذهب را غیر مذهب اسلام صحیح بدانه که او را به الله آدم میرسونه گوید این انسان کافر میشه خلاصه هیچ قایده در چی بوده است درباره اصل درباره کافرها یا مشرک های که مشرکی کاف کفر اونها با یقین ثابت است و قرآن و سنت اونها را کافر و مشرک گفته است و هر که او را کافر نگوید کافر میشه این یعنی هر کی یهودی را نصرانی ها را کافر نگوید کافر میشه چرا زیرا که الله گفته است لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه الان کافر شدن کسانی که گفتن که الله سه تا سه سه خدایی را قبول کردن مثلا مثل نصرانی ها که میگن روح روح روح الله ابن الله مثلا این خب و همچنین مثلا مجوسی ها را همین و همچنین و من غیر الاسلام دینا فلا يقبل یا که غیر دین اسلام زردشتی ها را اتیست کمونیست ها را یا غیر این دیگر مشرک های که اتفاقی هستند یعنی در اسلام اصلا داخل شدگی نیست و مشرکی و کافریشان برای همه معلوم است در این شک خب اصل همینه هر کی در مشرک ها در کفر ها شک کنه یعنی یهودی بگد مسلمان است یا اینکه نصرانی را در این حالت کافر میشه یا که شک کنه که همین کافران نصرانیان جنت بره و یهودا زردوشت و اتیست علمانی ها اینا مثلا علمانی های اصلی اون کسانی که دین را بعد ببینند را از دولت جدا اعتقاد میکنند او صحح مذهب مذهبش بگه صحیح هست همین نصرانیت هم یهودیت هم به الله میرسونه همین هم الله را عبادت میکنه گفته همین خیل مذهب کفر اگر رفت انسان صحیح بدانه انسان کافر میشه و از دین خارج میشه خب اکنون یکم مسئله همین دو مسئله آیا در شخص معین است من لم یکفر مشرکین نه البته چرا زیرا اختلاف کردن در شخص معین این اختلاف چی است در در اثبات همین نص در شخص معین یعنی اول قاعده همین است که هر چیزی را قرآن و حدیث ده او کفر باشه و شرک باشه برای انسان واجب است که کفر شدن و او را باید حل ندانه مثل زینا را باید حل ندانه مثلا دروغ گفتن و و همچنین دزدی و این خب یعقوب امین درباره های کفری و های کفری که در یا اعتقادهای کفری که در شهرت آمده است باید این چیز را کفر شما باید اعتقاد کنی یک دوم و هر که غیر دین اسلام دینداری میکنه بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم انسان ها کافر هستند اینها را مسلمان گفتن و مسلمان دانستنشان دوست نیست خوب سیام اکنون شخص معینی که مسلمانی که در اسلام شد و در اسلام داخل شد و بعد این آدم یا شرک شرکا را کرد این شخص همه اگر کافر ندانیست آیا کافر می شود؟ نه تفصیل هست چرا؟ زیرا که کافر گفتنی زید و بکر و عمر و محمد و احمد گفتنی شخص این در قرآن یا در حدیث آمدگی نیست که مثلا زید و بکر عمر کافر است تا اگر کافرش نگوی کافر میشه آره گفت ذبح بغیر الله کفر است نظر بغیر الله کفر است در قرآن حدیث آمدگی است تو باید همین خیلی اعتقاد کنی و این رو باید یقین کنی کبلک خب زید و بکر احمد و محمود و عبدالله و سلام فلانی اینجا احتیاج به چی داره احتیاج به این که آیا همین آدم چرا کافرش نمیگویی مثلا شخص زید گفته انسان در شرک یا کفر واقع شده است و او را کافر نمیگوید چرا کافر نمیگویی اگر گوید به خاطری که این آدم در اقامه حجت چیدگی نیست این چیزی هست که در طول تاریخ در عمر امت اسلامی این کار واقع شده است یعنی اختلاف کردن در کفر شخصی معینه مثل ابن عربی و ابن سبعی ابن فاریز و مثلا در غیر این تنها هست که علم های بزرگ اسلام در بارش اختلاف کرده گستن که آیا همین ابن عربی صوفی موحد آیا کافر هست یا نه یا ابن سبعین یا مثلا فلان چند نفرها هست که آیا کافر هست یا نه علم ها اختلاف کرده هستند اونهایی که کافر گفتن اونهایی که کافر نمیگوین اونها کافر شده زیرا که علما میگن کسی کافر و کافر میگه کافر میشه یا شک کنه کافر میشه و شک کردن در کفر کسی یعنی کسی که کافریش یقینی یعنی کفرش ثابت هست کفر کفر او و کافر بودن او یقینی هست مثل یهودی و نصرانی و مجوسی و اتیست و کام مثلا این و خب اکنون شخص معین چی شخصی معین چرا کفر نمیگوی؟ به خاطر حجتی نیست یا همه چیز میگه کفر نیست مثلا بعضی نواقص هست حالی که علما اختلاف دارن که آیا در حقیقت آدم دین میبره یا نه بعضی نواقص هست اختلاف هست بعضی علما میگن کفر است و بعضی میگن کفر اکبر و بعضی علما میگن مثلا کفر اصغر من به همین خاطر میگم من کفر نمیگم که مثلا در نزد ما یا در مذهب ما همه چیز کفر اصغر مثلا باروش بیان کرده میشوه آیا حدیث مثلا همین عمل کفری هست که انسان از دین میبره قبدیون چرا کفر نمیگی مثلا همین آدم جاهل است یا تعویل داره یا مثلا دیگر از عذر عذرها خوب براش بیان کنید که مثلا همین عذر شب دور کردیم و اقامه حجت کردیم چرا کافی نمیگویی بعد از طرف بیان شد باز یک شخص معین کافی نگفت بعد عالم ها بعض علم ها فتوا دگستن همین شخصی کافی نمیگفتگی در این حالت کافی است عذر مشرک یعنی کسی که عذر میتونه مشرک هیچ قاعده ای نیست که مشرک را عذر بته قبر پرستا را کسی مسلمان نمیدن لیکن مسلمانی که در شرک از روی ندانسته واقع شد این مسئله همین خیلی بنابر خاطر همین هر کی کافر اصلی را مشرک اصلی را یا متفن علیه را کافر نگه یا شک ندارد او یا مذهب او را صحیب را کافر بشه بنابر خاطر همین یک انسان مثلا شیعه ها را بگم من کافر نمیگیم نمیگیم تو کافر شدی به خاطر که تو در شیعه ها را شک کردی یا که مذهبشون را صحیح میدونی نه بلکه این اقامه حجت میکنی یعنی برای اینکه چرا شعار کافی نمیگویی در حالی که مثلا قرآن را تحریف شده میگن و حضرت بشر از و بالله زانیه میگن و مثلا تمام اصحاب پیغمبر کفر میگن به جز نفر یا شش نفر و خلاصه کلام که براش بیان میکنی بیان میکنی و الا مثلا یک این عالم ها بعضیش میگن شیعه ها کافی نیست یا مثلا بعضی از رافضی ها را مثلا این وای بلا بخاطر مسئله این قاعده را فهمیدن حد مهمه بسیار از جاهل ها از این قاعده بخبر هستند این قاعده اصل در باب کی بود است اصل از کلام علامه قاضعیان هست و این کلام در باب های اصلی است از کجا فهمیدیم اصلی است از کلام اصل و شیخ محمد ابن عبدالوهاب در رساله شخصیش هم این توضیح و آشکار کردند و خود شیخ محمد ابن عربی و ابن سبعین را در عقیدهشان به اهل قصیم کافر نگفتند و اگر افتو یک انسان نمیتونه بگه که مثلا چرا تو او را کافر نگفتی بنا وقت کافر شدی یعنی این مسئله بعد پیدا شد اهل غلو اهل تکفیر عشاق عاشق های کافر گفتن همین ها همین قاعده را مثلا کج فهمیدن و کج فهماندن و کج عمل کردن بنابر حتی عالم های مسلمان را کافر میگن و خاطر فلانی را کافر نگفت بنابر کافر میشه و تسلسل کردن سلسله یعنی مثل زیره تو فلانی را کافر نگفتی بنابر خود کافر شدی فلانی ترا کافر نمیده بنابر او کافر شد یک از دیگر فلانی را که شک کرده کفرش بنابر خودش کافر شد حتی بعض میگن که هر کی در کفر تو شک کافر میشه یعنی اینا میگن تکفیر به سلسله تسلسل که تنها این مذهب خوارج است خب این مسئله چی بود استکان که همین خب کدام کافر کافر گوی کافر میشوی کافرهای اصلی و کافرهای متفقان علیه را خب مسلمان در ناقص از نواقص اسلام شد اگر کافر نگویی از روی شبهه که قامه حجت و مثلا یا براش باید خوب بیان کرده شود این در کافر نگویه کافر نمیشه بلکه اهل علم قاعده تیلوی گذاشتن فرق بین سخن کفری و عمل کفری و گوینده او و انجام دادن انجام دهنده عمل کننده کفر فرق گذاشتن چرا زیرا معلوم شد که قاعده ها هست اهل سنت و جماعت و همچی ظاهر قرآن و حدیث به این دلالت بکنه و همچنین مسلم عالم های اسلام اهل اسلام اختلاف کردن در باب شخص های معین کافر بودن و کافر نبودن شد به معلوم که مسئله تکفیر شخصی معین که در شرک یا در کفر واقع شده باشه این مسئله میتونه مسئله اجتهادی باشه در نظر این عالم این آدم کفر گفتن میشوه و یا در نظر یا اجتهاد یا عالم دیگر یا یا شخص دیگر این شخص را این کس را کافر گفتن نمیشه از جهت مثلا اقامه حجت خوب نرسانده ای یا تو اقامه حجت کرده نتونستی مثلا باید شبهه هایی که داره باید او دور کرده شود وإنسنا وقصة الكبير منكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين